боби сеюм пас аз чанд вақт шоҳ аҳашверуш ба ҳаман писари ҳамдотой аз насли аҷоҷ вазифаи баланд дода ӯро болои ҳамаи мансабдорон сарвазир гузошт мувофиқи фармони шоҳ ҳамаи дарбориёне ки дар қаср хизмат мекарданд ба ҳаман таъзим карда зону мезаданд аммо мардахай на таъзим мекарду на зону мезад дарбориён аз мордахай мепурсиданд барои чӣ ту фармони шоҳро иҷро намекунӣ онҳо ҳар рӯз инро ба ӯ мегуфтанду лекин вай ба гапашон ҳеҷ аҳамият намедод мордахай гуфта буд ки ӯ яҳудӣ аст аз ин рӯ дарбориён корҳои мордахайро ба ҳаман расониданд то бубинанд ки оё мордахай дар гапаш меистад ё не вақте ҳаман дид ки мордахай пеши вай на таъзим мекунаду на зону мезанад сахт ба ғазаб омад лекин куштани танҳо мордахайро барои худ басанда намешуморед ба ҳаман гуфта буданд ки мордахай аз кадом халқ аст барои ҳамин ҳаман нақшаи нобуд кардани тамоми халқи яҳудӣ яъне халқи мордахайро кашид ки дар саросари шоҳигарии аҳашверӯш зиндагӣ мекарданд баҳори соли дувоздаҳуми ҳукмронии шоҳ аҳашверуш дар пеши ҳаман барои интихоби рӯз ва моҳи беҳтарини нобуд кардани яҳудиён қуръа яъне пур бо забони форсии қадим партофтанд қуръа ба ҳафтуми марти соли оянда афтод сипас ҳаман ба шоҳ аҳашверуш гуфт халқе ҳаст ки дар ҳамаи вилоятҳои сарзамини шоҳ байни мардум пароканда шудаасту аз дигарон худро ҷудо мекунад урфу одаташон аз дигар халқҳо фарқ дорад ва ба қонуну қоидаи шоҳ гӯш намедиҳанд бинобар ин бар манфиати шоҳ нест ки онҳоро тоқат кунад агар ба шоҳ писанд афтад бигузор фармоне барорад ки ин халқ пурра нобуд шавад ман бошам ба дасти хизматгорони шоҳ سی و پنج هزار نقره می هم تا که به خزینه شاه گذارند اینک شاه انگشترین را که مهری رسمیش بود از دستش کشیده به همان پسر همداتای اجاجی دشمن یهودیان داده گفت پول را به خودت ماند و هر چی که میخواهی با این خلق بکن سپس هفدهم اپریل کاتبان شاه را جمع کردند آنها فرمان را از روی همه گفته های همان با خط هر یک ولایت و با زبان هر یک خلق به حاکمان ولایت های پادشاه حاکمان ناحیه ها و به میران خلق ها نوشتند فرمان را از نام شاه اهشویروش نوشته و انگشترینش مهر زدند رسانان نامه های تیار شده را به همه ولایت های شاه بردند дар номаҳо навишта шуда буд ки ҳамаи яҳудиён пиру ҷавон ва занону кӯдаконро дар муддати як рӯз ҳафтуми марти соли оянда кушта несту нобуд гардонад илова бар ин ҳамаи дороияшонро бо зурӣ кашида гиранд нақша чунин буд ки нусхаи ин ҳуҷҷат ҳамчун қонун дар ҳар вилоят бароварда ба ҳамаи халқҳо эълон шавад تا که آنها برای آن روز تیاری بینند خبر رسانان با فرمان شاه زود روانه شدند و همزمان آن را در قلعه شوشن اعلان کردند پادشاه با همان نشسته شراب می نوشیدند لیکن ساکنان شهر شوشن حیران و سرگردان شدند